You'll be standing there stranded. Yes, there ain't a thing that you can do. Φίλοι ακροατέ, αποκαλύπτουν τα ψέματα Τσίπρα Καμέν. Και οι 27 χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση θα μα στηρίξει μια ακόμη βάρβαρη μπελιστική επέμβαση. Ουσιαστικά η Αθήνα, μετά τη Μαδρίτη, το Λονδίνο και το Παρίσι, εξαιτία των πολεμοκάπηλων πολιτικών τη άρχουσα τάξη, αντικειμενικά μπαίνει στο στόχο τη εκδίκηση όσων δέχτηκαν, δέχονται και θα δεχτούν τι επιθέσει των πολεμικών μέσων που εφορμούν από τη ΣΥΔΑ και τι υπόλοιπε βάσει του θανάτου. Η επικοινωνιακή διαχείριση τη κυβέρνηση Ριζανέλ προσφέρουν στήριξη Γαλλία είτε υπό τη μορφή μια άμεση υποστήριξη επιχειρήση στη Συρία, είτε υπό τη μορφή μια έμεση υποστήριξη επιχειρήση στο Λεβάντε, είτε υπό τη μορφή μια έμεση υποστήριξη σε άλλα μέτωπα όπου οι γαλλικέ δυνάμει επιχειρούν, είπε ο Λεντρεάν, ο Υπουργό Άμυνα, χωρί να δώσει λεπτομέρειε. Η βοήθεια προ τη Γαλλία εκ μέρου όλων των κρατών μελών τη Ευρωπαϊκή θα επιτρέψει να υπάρχει μια ελάφρυνση των δυνάμεών μα ένας επαναπροσανατολισμός και μια καλύτερη χρήση του δυνατοτήτων μας. masses, just like witches at black masses. Evil minds that plot destruction. ακροατέ, είναι μαζί σα το δίκτυο Ελεύθερων Φαντάρων Πάτοχο και εξετάζουμε του όρου πραγμάτωση τη νέα Ευρωπαϊκή Υπολογιστικής Εκστρατεία. Αξίζει να δούμε τα σχέδια τα οποία επεξεργάζονται και πώ αυτά μπαίνουν προς την υλοποίηση. Το πώ τα ευρωπαϊκά κράτη, με πρόφαση στον πόλεμο κατά της τρομοκρατία, οξύνουν την κρατική τρομοκρατία εντό και εκτό συνόρων, επιδιώκοντας ταυτόχρονα να αναβαθμίσουν την πληροφορική του παρέμβαση παντού. Το πρώτο θέμα που αξίζει να δούμε είναι ότι τα σχέδια για την αποστολή και ανάπτυξη εξοπλιστούν 50 Γερμανών στρατιωτών στο Μάλι για να ελαφρώσει τα νοσοφορικά γαλλικά υπηρεσιακά στρατεύματα που βρίσκονται στην περιοχή από το χειμώνα του 2012, χρησιμοποιώντα τι τότε επιθέσει τζιγκαριστών και αυτονομιστών του ΑΡΕΚ ω πρόσχημα και την εξαπόλυση στρατιωτική υπέρβαση. Αυτή είναι η απόφαση την οποία παρουσίασε η Γερμανία Δεκουργό Άμυνα Ursula von der Leyen. Επικαλούμενη για τι επιθέσει στο Παρίσι, σημείωσε ότι η αποστολή θα γίνει στο πλαίσιο του Αφρικανόκρανου του ΟΗΕ στο Μάλι. Μινουσμά ονομάζεται η επιχείρηση. Η Γερμανία που διαθέτει την εντολή για την ανάπτυξη έω και 150 στρατιωτών στο πλαίσιο της Μονισμά έχει αναπτύξει μέχρι τώρα 10 στρατιωτικούς στο Βόρειο Μάλι. Περίπου 200 Γερμανοί στρατιώτες συμβάλλουν παραλληλά στην Ευρωπαϊκή Αποστολή εκπαίδευση των Ενόπλων Δυνάμων της Αφρικανικής ε, χώρας στο νότιο του, όπου η κατάσταση θεωρείται λιγότερο επικίνδυνη. Να θυμίσουμε ότι οι ε, εκπαιδευτέ ε, των νέων ε, στρατουμάτων της χώρας ε, βρίσκονται εκεί και από την Ελλάδα. Επίσης, αμέσως μετά τη συνάντηση του Γάλλου Πρόεδρου Ολάν με τη Γερμανίδα Κακελάριο του την στρατηγικού χαρακτήρα επιδίωξη πίσω από την αντιδημοκρατική γαλλική σταυροφορία. Τις σχετικές δηλώσεις έκαναν η Υπουργή Εξωτερικών Φρανκ Βάλτερ Σταλμάιερ και Άννας Ούρσουλα Λάιν. Δεν μπορούμε να αποφύγουμε τη στρατιωτική αντιπαράθεση με το εκεί, το μέτωπο υποστήριξης. Ε, Νόστρα και άλλες τρομοκρατικές οργανώσεις στη Συρία, τόνισαν οι δύο υπουργοί. Δεν χρειάζεται να επισημάνουμε ότι και τα δύο ευρωπαϊκά κράτη αξιοποιούν την επέμβαση και την πρόθεση των συμφερόντων των επιχειρήσεών τους. Εξάλλου, το πώς το κάθε ευρωπαϊκό κράτος επιχειρεί να εκμεταλλευτεί τα δραματικά γεγονότα του Παρισιού για να ικανοποιήσει τους ιδιαίτερου εθνικούς στόχους, αποκαλύπτει επίσης τις του Γάλλου Προέδρου με τον Ιταλό Πρωθυπουργό Ματέο Ρέντσι αλλά και τον Ρώσο Πρόεδρο Πούτιν. Η Ιταλική κυβέρνηση τόνισε ότι παραμένει δεσμευμένη σε μια σειρά διεθνεί στρατιωτικέ αποστολέ, ευχηθώντα ακόμη μια φορά ειδική προσοχή στην Λιβύη, που αποτελεί πρόταγμα των Ιταλικών υπερασπιστικών σχεδιασμών. Παρακολουθούμε με μεγάλο ενδιαφέρον τη διαδικασία τη Βιέννη συνέχεια, θέλοντα αφενό να καταρρύψει του ρωσικού μάλλον τους, ε, τουρκικούς σχεδιασμούς να έρθουν ΝΑΤΟ-Ρωσία σε αντιπαράθεση και να νομοποιήσει από τη μεριά του τη ρωσική επέμβαση Συρία. Τέλος, ο Πρωθυπουργό τη Βρετανία ε, ε, έθεσε στη διάθεση τη Γαλλία την Βρετανική βάση στην Κύπρο για τι αεροπορικέ επιδρομέ κατά του Ισλαμικού κράτου στη Συρία. Σήμερα πρότεινα στον πρόεδρο Ρολάντ τη χρησιμοποίηση τη βάση τη Ράφα του Ακροτήρη από την γαλλική αεροπορία που πραγματοποιεί επιχειρήσει κατά του Ισλαμικού κράτου. ακροατές. Είναι μαζί σας το δίκτυο ελεύθερων φαντάρων σπάτων και εξετάζαμε τους όρους με τους οποίους οι ευρωπαϊκές μπερλιστικές δυνάμεις σχεδιάζουν και εφορμούν εναντίον της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής. Αποκαλυπτικό για τη συμμετοχή της Ελλάδας στην νέα μπερλιστική εκστρατεία ήταν το δημοσίευμα του Κάντια Νίκο που θα βρεθεί στη Μεσόγειο και αναμένει να κινηθεί προς την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Οι πληροφορίες που μεταδίδουν τουρκικά μέσα ενημέρωση, επικαλούμενα ρωσικά και γαλλικά δημοσιεύματα, επιβεβαιώνουν ότι η νατοική βάση της Σούδας έχει επιλεγεί μαζί με την Κύπρο ως ορμητήριο εναντίον των περιοχών της Σύριας. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το αεροπλανοφόρο Σαρντεγκόλ θα συνοδεύεται από δύο γαλλικά υποβρύχια και άλλα δύο πολεμικά πλοία. Για το θέμα πάντως δεν έχει υπάρξει αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης. Την ανησυχία μα για τις αποκαλύψεις του Guardian News ήρθε με ενισχύσει η είδηση ότι ένα Αμερικάνικο γιάβο, Predator, προσγειώθηκε την περασμένη εβδομάδα να βρεθεί. Ό,τι και αν συμβεί στη Συρία, η Σούδα θα είναι ξανά σημείο κλειδί για του Αμερικάνου. Εδώ αξίζει να θυμίσουμε το γεγονό ότι τόσο ο πρώην Υπουργό Άμυνα Δημήτρη Αβραμόπουλο, όσο και ο Νίλ Πάνο Καμένο, έχουν επανειλημμένα δεχτεί αμερικανικά αιτήματα για μεταφορά στι στις βάσεις Κρήτη από όπου θα επιχειρούν είτε περιπολώντας είτε βομβαρδίζοντα σε Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική. Ο Υπουργό Πάνο Καμένο ήταν αυτό που ουσιαστικά παρακαλά. στην καθημερινή εφημερίδα το βήμα τη πρέβεζα, η Γαλλία έχει υποβάλει έτοιμα για τον εφοδιασμό και τη μεταστάθμιση αεροσκαφών στην όλη επιχείρηση, χρησιμοποιώντα τόσο την αεροπορική βάση του αχτίου όσο και αυτέ τι αυλαβίδε και του Άραξου. Αξίζει επίση να θυμηθούμε το σημαντικό ρόλο που είχαν παίξει και τα ελληνικά αεροσκάφη AVAX στην επέμβαση συμμαχία προθύμων στου βομβαρδισμού τη Λιβύη το 2011 που απογένονταν από την αεροπορική βάση του Αχτίου για να εντοπίσουν στόχους των στρατευμάτων του Καντάφη στη Λιβύη. συνεργάζονται με την Τουρκία, τα αραβικά δραστικά καθεστώτα και πλέον παίζουν το ρόλο του ιδανικού κακού. Ένα νέο όμω που αρχικά θα περιοριστούν σε διευκολύνσει, σύμφωνα πάντα με τη δηλώσει και όχι ό,τι σημαίνει επιχειρησιακά, βλέπετε την παρακολούθηση του ρωσικού υποβρυχίου ελληνική φρεγάτα πρόσφατα, αλλά αν χρειαστεί θα πάρει και τη μορφή ολοκληρωμένη πολεμική συμπλοκή. Αυτό εξάλλου δείχνουν οι κοινέ ασκήσει Ελλάδα, ΗΠΑ, Ευρωστρατού Ισραήλ με την εμπλοκή των σημαντικότερων μονάδων και πολεμικών συστημάτων να τονίσουμε τις ασκήσει με το κράτο τρομοκράτη Ισραήλ, της πολιτικής αεροπορίας, της αεροπορίας στρατού και πολιτικών δυνάμων, δυνάμεων για μάχη στην Εύνη. Επίσης, δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι πλέον επικεφαλής Ευρωπαϊκή Στρατιωτική Επιτροπής βρίσκεται ο Έλληνα αντιστράτηγο Κοθαράκο. Μάλιστα, πρόσφατα έλαβε συγκεκριμένες οδηγίες από την ΥΠΑΤΟ εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή για θέματα εξωτερικής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας, ώστε να έχει έτοιμο σχέδιο για τον 6 μήνες σε μια προσπάθεια ενίσχυση της στρατιωτικοποίησης και πολεμικής αναβάθμισης της ευρωπαϊκής καπιταλιστικής ολοκλήρωσης σε συνδυασμό με την αυτονόμησή της από τον ΝΑΤΟ και, ε, και τη ΣΥΠΑ. Σε μια περίοδο που γίνεται σαφές ότι τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και συγκεκριμένα κράτη απαιτούν τη συγκρότηση στρατιωτικών μονάδων όχι μόνο για να εξορροπήσουν σοβαρή οικονομική δύναμη με τα αντίστοιχα πολιτικά μέσα, διεκδικώντας παγκόσμιο ρόλο, αλλά επίση για να διαμορφώσουν εκείνους τους πολεμικούς κατασταλτικούς μηχανισμούς που θα στραφούν αδίστακτα εναντίον του κόσμου της εργασίας. Με τα δόγματα άμυνας ασφάλειας για να επιβληθούν τα μνημόνια. Οι πολιτικές λιτότητες, προμπηξίας, αρπαγές στο κόπο μιας ζωής. Υλοποίησης της εργατικής τάξης για να ανοίξει λοιπόν ο δρόμος της νέας αστικής κερδοφορίας. Ο πόλεμος είναι πάντα η ανώτερη μορφή εκμετάλλευσης των εργαζομένων και οι όροι του αξικού πολέμου θα κρίνουν το ποσοστό απόσπασης περασίας τόσο οικονομικής όσο και πολιτικής ώστε η ενολισμότητα των εργαζόμενων να δώσει τα απαραίτητα διαπραγματευτικά χαρτιά στην κούρσα του ενδοευρωπαϊκού ανταγωνισμού. Βλέπει όλο ένα συχνότερα τα δοκιμασμένα συμμάχε του Ιράκ, του Αφγανιστάν, τη Αφρική. Μισθοφορικά στρατεύματα στέκουν απέναντι στου μετανάστε. Περιπολούν στι καπιταλιστικέ μητροπόλει εναντίον των κοινωνικών κινημάτων και στέλνονται να καταστήλουν τι κοινωνικέ εξηγήσει, παράγωγα τη κρίση αλλά και τι άρνηση των εργαζόμενων να υποταχθούν στο σύγχρονο ολοκληρωτικό καπιταλισμό στο Ferguson, στο Λονδίνο, στο Παρίσι. Cube and easy motherfucking E. Order, order, order. Ice Cube, take the motherfucking stand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth? So help your black ass. You goddamn right. Won't you tell everybody what the fuck you gotta say? Police coming straight from the underground. A young nigga got it bad cause I'm brown. And not the other color, so police think they have the authority to kill a minority. Fuck that shit cause I ain't the one for a punk motherfucker with a badge and a gun to be beat. Thrown in jail, we can go toe to toe in the middle of a sale. Fucking with me, cause I'm a teenager. With a little bit of gold and a pager. Searching my car, looking for the product. Thinking every nigga is selling narcotics. You would rather see me in the pen than me and Lorenzo rolling in a benzo. Need the police out of shape, and when I finish, bring the yellow tape. To take off the scene of the slaughter. Still getting swole up bread and water. I don't know if they facts grabbing his nuts. And on the other hand, without a gun, he can't get none. But don't let it be a black and a white one. Cause they'll slam you down to the street top. Black police showing out for the white cop. Ice Cube will swarm on any motherfucker in a blue uniform. Just cause I'm from the CPT, police are afraid of me. Huh? A young nigga on the warpath. And when I finish, it's gonna be a bloodbath of cops dying in L.A. Quincy Wren, will you please give your testimony to the jury about this fucked up incident? Fuck the police and Wren said it with authority. Because the niggas on the street is a majority of gang. It's with whoever I'm stepping. And a motherfucking weapon is kept in a stash spot for the so-called law. Wishing Wren was a nigga that they never saw. Lights start flashing behind me. But they're scared of a nigga so they mace me to blind me. But that shit don't work, I just laugh. Because it gives them a hint step in my path of police, I'm saying fuck you, punk. Read my rights and shit, it's all junk. Pulling out a silly club so you stand with a fake ass badge and a gun in your hand. But take off the gun so you can see what's up and we'll go at it, punk, and I'ma fuck you up. Make you think I'ma kick your ass, but drop your gat and Red's gonna blast. I'm sneaky as fuck when it comes to crime. But I'ma smoke them now and not next time. Smoke any motherfucker that sweats me. Any asshole sniper with a hell of a scope. Taking out a cop or two they can't cope with me. The motherfucking feeling that's mad. With potential to get bad as fuck. So I'ma turn it around. Put in my clip, yo, and this is the sound. Yeah, something like that, but it all depends on the size of the gap. Taking out a police will make my day, but a nigga like Ren don't give a fuck to say. Fuck the police. open up. We have a warrant for these arrests. Get down and put your hands where I see 'em. What the fuck you like? What did I do? Just shut the fuck up and get your motherfucking ass on the floor. Just shut the fuck up. Easy E, won't you step up to the stand and tell the jury how you feel about this bullshit? I'm tired of the motherfucking jacket. Sweating my gang while I'm chilling in the shack and shining the light in my face and for what? Φίλοι ακροατές, Μια είδηση που αποκαλύπτει το έμπρος και την ποιότητα της ελληνικής στρατιωτικής συμμετοχής στους ευρωπαϊκούς και νατοικούς σχεδιασμούς και γι' αυτό θαύτηκε από τα καθοστοτικά μέσα αφορούσε την άσκηση Ταλούς 15 που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Κυρικής έδρα της 71ης αρμοτεφρόμενης Ταξιαρχίας. Η άσκηση διεξήχθη από το Ελληνικό Στρατηγείο Δυνάμων Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΕΣΔΕ, στη Νέα Σάντα και αφορούσε την επιχειρησιακή αξιολόγηση του Ισπανικού Μάχης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ο Χέμπρο ή και Balkan Battle Group αποτελεί ένα από τα λεγόμενα «Ball group της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη σύνθεσή του συμμετέχουν στρατιωτικές δυνάμεις από Ελλάδα, έχει οριστεί έθνος πλαίσιο του σχηματισμού, την Κύπρο, την ε, Βουλγαρία, τη Ρουμανία αλλά και την Ουκρανία. Ενδεικτικό τη θέληση του ευρωπαϊκού κατεστημένου να στηρίξει στρατιωτικά συμπεριληπτικές επιβλέψει στην Ανατολική Ευρώπη σε σύγκριση με τη Ρωσία. Όπω έγινε γνωστό από το Γενικό Επιτελείο Στρατού, η ταλόθηκα 15 αποτελεί το επιστέγασμα τη προετοιμασία του εν λόγω σχηματισμού για την έναρξη περίοδου ετοιμότητας ανάληψης αποστολής για το πρώτο εξάμεινο 2016. Τονίζουμε ότι η 71η Αερομεταφρόμενη Ταξιαρχία εμπλέκεται και στη δύναμη ταχεία αντίδραση του ΝΑΤΟ Response Force ή γνωστή ω NRF. Η NRF είναι το στοιχείο κλειδί του τελευταίου μετασχηματισμού και τη τωρινή δομή των δυνάμεων του ΝΑΤΟ συγκροτήθηκε ώστε να αντιμετωπίζει άμεσα διεθνεί κρίσει, συμπεριλαμβανομένων και των επιχειρήσεων επιβολή ειρήνη σε εμπόλεμε περιοχέ, τη αποτροπή μαζική μετανάστευση, του εμπορικού αποκλεισμού εμπάργου και τη υποστήριξη των δημοκρατικών επιχειρήσεων. Σε περίπτωση σοβαρή διεθνού κρίση, όπου θα εμπλοκεί στρατιωτικά το ΝΑΤΟ, η ελληνική συμμετοχή θα γίνει με την 21 η αερομεταφορούμενη Ταξιαρχία. Επίση, η 71η Αρματοφορούμενη Ταξιαρχία ήταν αυτή η οποία παρουσιάστηκε απέναντι σε αντικειμενικού διαδηλωτέ σε μια επιχείρηση καταστολή πλήθου, συμμετέχοντα μετά από διαταγή τη κυβέρνηση των ε, ε, Σαμαρά Βενιζέλου ε, Κουβέλη το 2012 στη στρατιωτική παρέλαση Θεσσαλονίκη. Φίλοι ακροατές, Πρέπει να επισημάνουμε ότι όλα τα παραπάνω δεν αποτελούν επιβολή από καμία επιτροπή, αλλά επιλογή τη ελληνική κυβέρνηση στο πλαίσιο τη συγκεκριμένη αστική πολιτική που ασκεί. Ο Υπουργό Άμυνα Πάνο Καμένο, προσερχόμενο στην πρόσφατη Ευρωπαϊκή Σύνοδο, εστίασε ειδικά στη σημασία ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ. Δηλώνοντα μεταξύ άλλων, οι Υπουργοί Άμυνα τη ΕΕ πρέπει να λάβουν μια απόφαση, γιατί έχουμε μια καινούργια κατάσταση στην Ευρώπη. Είναι η 11η Σεπτεμβρίου για την Ευρώπη. Πρέπει όλοι να αναλάβουμε τι ευθύνε μα. Είναι πολύ σημαντική η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. ακροατές, η πολεμοκαπηλεία της κυβέρνησης δεν μπορεί να κρυφτεί. Η πολεμική υπεράσπιση των στρατηγικών στόχων του ελληνικού κεφαλαίου υπερβαίνει την κυβέρνηση Ριζάντε. Αγκαλιάζει το σύνολο των αστικών δυνάμεων Νέα Δημοκρατία Πασόκ Ποτάμι Λεβέντι, την Ναζιστική Χρυσή Αυγή, αλλά και στελέχη τη ΛΑΕ που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στο σχεδιασμό και στην εφαρμογή αυτή τη πολιτική. Χαρακτηριστώ το παράδειγμα τη ε, δράση του αναπληρωτή Υπουργού Άμυνα θα είσαι. Η απέτηση της να αναλάβει συγκεκριμένο ρόλο στις νέες μπελιστικές εκστρατείες αλλά και στο συνολικό πόλεμο τρομοκράτης του κόσμου της εργασίας έχει διατυπωθεί από την πρώτη στιγμή της διακυβέρνησης Ριζανέλ και μάλιστα από όλοι Να θυμηθούμε το κοινό πνεύμα και προσανατολισμό των δηλώσεων των Τζίπρα Καμένου, Ήσυχου, Τόσκα Κοντζιά. Ήταν η κυβέρνηση Ριζανέλ που κήρυξε αυτή πρώτη εκ νέου τον πόλεμο κατά της τρομοκρατίας, ορίζοντα τι ασύμμετρε τον δηλαδή εργαζόμενο, αγωνιζόμενο λαό και μετανάστε. Ο βασικό σενάριο της Πανελλαδικής Άσκησης Παρμενίωνας 2015 ασκώντας τον ελληνικό στρατό στην επανακατάληψη εργοστασίων που έχουν καταλάβει τα λαθοπία στοιχεία πιάνοντας το νήμα της κρατικής τρομοκρατίας το 2012, όταν η μνημονιακή κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας Πασόκ Δημάρ κατέβασε την 71η Αρκονταπρόμη αξιαρχία εναντίον των αντικυβερνητικών διαδηλωτών στη στρατιωτική παρέλαση Θεσσαλονίκη. Από το Δεκέμβριο του 2008, όταν η κυβέρνηση Καραμαλή επιχείρησε χρήση του στρατού κατά του λαού, το 2005 με την αποκάλυψη του Μνημονίου Καταστολής πλήθους. Τώρα λοιπόν και χρησιμοποιώντας τα δραματικά γεγονότα της Γαλλίας ως ευκαιρία επέλασης της κρατικής δημοκρατίας, ο Υπουργός Άμυνας Πάνος Καμένος μετά την πρώτη συνάντησή που είχε στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα μετά τα γεγονότα στη Γαλλία δήλωσε Όλοι οι Ευρωπαίοι να αντιληφθούμε ότι το θέμα πλέον τη διεθνού δημοκρατίας που ο ISIS έκανε εξαγωγή από τη Μέση Ανατολή και την Βόρεια Αφρική προ την Ευρώπη είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε ενωμένοι και η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Μίλησε ακόμη για ακραία στοιχεία του Ισλαμοφασισμού που περνάνε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με του πρόσφυγε και επανέλαβε. Το θέμα αυτό από πολύ καιρό το είχα θέσει και επίσημα στον ΝΑΤΟ, λέγοντα ξεκάθαρα ότι όσον αφορά το νότιο τομέα του ΝΑΤΟ, η απειλή από τη μεριά τη Δημοκρατία από τον ISIS είναι πολύ μεγαλύτερη από τις άλλες απειλές, τις οποίες εξετάζουμε σε σχέση με το βόρειο σκέλος του ΝΑΤΟ. Παράλληλα, η κυβέρνηση μέσω του Άμυνα επιχειρεί να νομοποιήσει και εντείνει με τα εθνικά ε, χρώματα αντιμένα τι στρατηγικέ επιλογέ τη άκουσα τάξη. Η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία έχει αναπτύξει σχέσει με χώρε που αντιμετωπίζουν τον Άισι, όπω είναι η Αίγυπτο, με στενέ σχέσει με το Ισραήλ, τα Αραβικά Εμμυράτα, που μπορεί να συνομιλεί την ίδια στιγμή και με το Ισραήλ και με τα αραβικά κράτη με μακροχρόνιου θεσμού. Η σταθερότητα τη χώρα έχει πολύ μεγάλη σημασία για την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου. Άρα, αναβάθμιση του ρόλου τη ελληνική αρκουστάκη σε Μέση Ανατολή και Βορεια Αφρική, συμφωνία στρατηγικού χαρακτήρα για τα ενεργειακά ζητήματα και την άμυνα ασφάλεια, ένταση τη συνεργασία και του άξονα Ελλάδα-Κύπρου-Ισραήλ-Αιγύπτου. Σύνδεση και αξιοποίηση τη γεωστρατηγική θέση χώρα στι διαπραγματεύσει για την οικονομία, το σύγχρονο ελληνικό κράτο και το μοντέλο αστικής ανάπτυξης. We want to just quickly send a nice friendly message to the uh, Fraternal Order of Police in Philadelphia. coming straight out the underground. straight out the underground. Πάνος Καμένος επανήλθε στο ζήτημα βήμα του Εθνικού Συμβουλίου των ΑΝΕΛ. Εκεί έθεσε το πλαίσιο των επιδιώξεων της κυβέρνησης λέγοντας. Από αυτό το βήμα, πριν από ένα περίπου χρόνο, είχα μιλήσει για τον κίνδυνο που έρχεται από τη μεριά της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής. Σε σχέση με τον Ισλαμοφασισμό και την οργάνωση του ISIS, η Ελλάδα είναι εκείνη η χώρα η οποία οφείλει οι εταίροι μας να καταλάβουν ότι πρέπει να είναι σταθερή και ισχυρή, οικονομικά δυνατή, πολιτικά σταθερή και παράλληλα να μπορέσει να δημιουργήσει ένα μεγάλο άξονα ο οποίος θα ξεκινά από τα Βαλκάνια, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία θα προχωρά στην Ελλάδα και εν συνεχεία θα εκτείνεται σε εκείνες χώρες μέσα ανατολής οι οποίες αποτελούν χώρες σταθερότητας όπως είναι η Αίγυπτος, τα Αραβικά Εμμυράτα και άλλες. Σε πλήρη συνεννόηση και συνεργασία με το Ισραήλ και κρατώντας τη χώρα μέσα στην Ατλαντική Συμμαχία αλλά και την Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορέσει να δημιουργήσει προϋποθέσεις για να απαλληφθεί άμεσα αυτό ο τεράστιο κίνδυνος της Ισλαμοκρατίας, του Ισλαμοφασισμού. Με τα τελευταία γεγονότα θα πρέπει πλέον να καταλάβουμε ότι οδηγούμαστε σε μια νέα πολιτική όπου η Ελλάδα θα πρέπει να είναι ο σταθερό παράγον. Εκείνο που θα μπορέσει μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τι χώρε του ΝΑΤΟ να σταματήσει τη σφαγή στη Μέση Ανατολή. Να διασφαλίσει τι δυνατότητε επιστροφή των προσφύγων στου τόπου κατοικία του. Και παράλληλα να διαφυλάξει το δυτικό πολιτισμό από τα ακραία αυτά φαινόμενα. Φίλοι ακροατέ, ένα παγκόσμιο κοινωνικό πόλεμο εξελίσσεται. Και πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τα στρατόπεδα που πολεμούν, η μπερλιστική βαρβαρότητα και η βαρβαρότητα του Άισι, που δεν αφορά σε καμία περίπτωση όλου του πιστού του Ισλάμ, θρέφουν η μία την άλλη, κυνηγώντα τον έλεγχο των πετρελαϊκών αποθεμάτων και πολεμική ισχύ. Υπηρετούν με διαφορετικό τρόπο το θάνατο, τον ρατσισμό και τη συσσόρευση του κεφαλαίου. Απέναντί του πρέπει να βρεθούν χιλιάδε κομπάνοι και ροζάδε, χιλιάδε απεργίε και πορείε, χιλιάδε αντιπολεμικέ, αντικαπιταλιστικέ ιδέε και πράξει. Να μπλοκαριστεί τώρα η πολεμική μηχανή του κράτου και του κεφαλαίου σε κάθε χώρα, που πνίγει στο αίμα σε ξηρά και θάλασσα. Εμεί, ω δίκτυο ελεύθερων φαντάρων Σπάρτοκο, καλούμε του συναδέλφου φαντάρου και το μόνιμο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων να αρνηθούν κάθε συμμετοχή, κάθε προσφορά υπηρεσία στην εμπρελιστική σταυροφορία. Το δίκτυο ελεύθερων φαντάρων Σπάρτοκο και η Επιτροπή Αλληλεγγύη Στρατουμένων όχι μόνο ενημέρωσαν για όλα αυτά, αλλά τα αντιπάλληψαν και τα αντιπαλεύουν. Μπήκαμε μπροστά και εναντιωθήκαμε στην συμμετοχή φαντάρων όταν το Ευρωπαϊκό Στρατηγείο στη Λάρισα κατήφθηνε την γαλλική και πάλι μπερλιστική επέμβαση στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία με την πλήρη συμφωνία τη κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία και Πασόκ, όταν ο τότε Υπουργό Άμυνα Δημήτρη Αβραμόπουλο, σε μια πρωτόγνωρη κίνηση αυταρχισμού, τιμωρούσε του δύο φαντάρου που βγήκαν στην αναφορά για να αναρνηθούν με 20 μέρε φυλακή γιατί βγήκαν παραπονούμενοι. Το δίκτυο Ελεύθερων Φαντάρων Σπάρτο και η Επιτροπή Αλληλεγγύη Στρατιωμένων δήλωσαν με μαχητικό τρόπο την άρνησή του στη διεξαγωγή τη άσκηση Σημείωχο των πολιτιστών στρατιωτικών δυνάμων Ελλάδα ή Ισραήλ απέναντι στην κοινή απόφαση των Τζίπρα Καμένου Κοτζιά ήσυχου Τόσκα. Το δίκτυο Ελεύθερων Φαντάρων Σπάρτου και η Επιτροπή Ελληνική Στρατευμένων δείξαμε έμπραχτα ότι οι στρατευμένοι, όπω και η στρατιωτική πλειοψηφία τη κοινωνία, δεν θέλουν να στρέψουν τα όπλα του απέναντι σε εργαζόμενου ή μετανάστε. Να εκπαιδευτούν με Ισραήλ, Αίγυπτο, Τουρκία, ΝΑΤΟ και Ευρωστρατό για νέου πολέμου, εσωτερική καταστολή, ενάντια σε ασύμετρε απειλέ, μάχε μέσα στι πόλει. Τα δόγματα και οι αστικέ πολιτικέ άμυνα ασφάλεια που ενοποιούν εσωτερικό και εξωτερικό εχθρό που χρησιμοποιούνται στον πόλεμο τρομοκράτη του κόσμου τη εργασία από το σύγχρονο κράτο διαρκού έκτακτη ανάγκη του κοινωνικού ολοκληρωτισμού, μαζί με τη νέα τάξη πραγμάτων και τον ολοκληρωτικό καπιταλισμό τη εποχή μα, πρέπει να ανατραπούν. Η κυβέρνηση τη αντεργατική λέλαπα, τη κρατική τρομοκρατία, που αδειάζει ολοένα συχνότερα κατηλημένα εργοστάσια με τα σύγχρονα τάγματα εφόδου τη αστική πολιτική, τα ΜΑΤ και όπκε, έχοντα σε επιφυλακή τι εκπαιδευμένε για αυτό το καθολικό ρόλο τη στρατιωτική δύναμη και τη σε εφέδρων, η κυβέρνηση και η πολιτική των πολιτικών τυχοδιοκτησμών πρέπει να ανατραπεί από του εργατικού αγώνε. Καλό σα βράδυ, καλού αγώνε. I'm about to bring it to you coward ass Golden Dawn KKK wannabe Wanna go to war homie let the AK spray Who the hell is Golden Dawn the new KKK Supported by the Greek government who let y'all stay Bunch of coward ass racists I'ma make y'all pay Rest in peace Killer P He was taken away Take the life of a man who had something to say You attack immigrants and the people who gay you attack Muslims and the people who pray, bunch of fascists. That's why I gotta spit in your face. Y'all attack Killer B, it was 20 to 1. Come attack Kadil Latif, we got plenty of guns. I'm a soldier, homie. See, I was raised in the slum. It won't be a golden dawn if y'all ain't seeing the sun. It's war. Cause you wanna be the Ku Klux Klan. I'm about to bring the ruckus like Wu-Tang Clan. Catch you at a protest. I won't let y'all stand, nigga. Fuck Golden Dawn. Fuck Golden Dawn. Fuck Golden Dawn. Fuck Golden Dawn. Fuck Golden Dawn. Fuck Golden Dawn. You wanna go to war, homie? Then bring it on. Fuck Golden Dawn. Fuck Golden Dawn. Fuck Golden Dawn. Fuck Golden Dawn. Fuck Golden Dawn. Fuck Golden Dawn. I don't fear no man. Bring it on. Niggas, you cowards, man. I don't understand this fake skinhead, fake KKK wannabe running around getting at people, man, like y'all boys run things, man. The people, the people in Greece gotta stand up, man. The people in Greece gotta stand up, man, and form a, and form a unit, man, and get right at them boys, man. You gotta take the power back, man. Can't let them people kill people, man. Just walk around trying to be racist ass fascist, man. Y'all don't do nothing about it, man. You gotta lock and load on them boys, man. That's the only way you gonna get peace. Sometimes it take war to deal our teeth.